wasach kutasy Odjebałeś się na komisariacie Ty jebany kutasie pizdę masz pod okiem i w gaciach Coś ci się pojebało, bo nie jesteś macias Prędzej Rusina ma podobne charaktery Opierdalanie bały bez przerwy Ja kurwa palę Żydów, a ty palisz tylko epeta A po nocach obciągasz na pleta Repeta, repeta, repeta Do fakutasje rozjebałeś się na komisariacie Ty jebany kutasie gaciach Coś się pojebało, bo nie jesteś macias Prędzej rusina, bo podobne charaktery Opierdalanie bały bez przerwy Ja kurwa palę Żydów, a ty palisz tylko epeta A po nocach obciągasz tableta Attends